Kao što je najavljeno i planirano, večeras imamo nastavak sa našim dosadašnjim programom pitanja i odgovora na pitanja. Pa tako, od prošli put nam je ostalo nekih osam pitanja. Odnosno, odmah da najavim večeras, a to je da jedno od ovih pitanja je po svojoj prirodi onako nekima možda škakljivo, nekima opasno, ali u svakom slučaju traži malo više vremena i obsežnije nego inače, a to je pitanje u kojim je došlo, kaže Esalam Aleikum, e, možete li mi reći o Usami Biladinu, radno reći o njemu, jel, i stav u leme učenjaka, je li on bio muđahid ili je bio tekvirovac. Uz ovo pitanje, e, da bi se o njemu govorilo nerazvojeno, naravno da se i kaže nešto o samoj Haidi. Pa tako ovo pitanje, e, ja evo unaprijed ovdje najavljujem e, za petak inšala da bude znači, tema u same Biladinu, Al-Qaida i sve što je vezano za ovo dvoje. Znači o njima, o njihovom, odnosno u, u same biladu njegovom životu, Rahimehullah, o Qaidi, što je rečeno o njima onako koliko se to može kratko i ukratko reći, odnosno šta učenjaci prigovaraju jednome i drugome, e, oni koji podržavaju, oni koji, koji prigovaraju, šta je sporno i da li se mogu nazvati i jedno i drugo da su, da su otekvirovaca ili havariđa i slično tome. Uglavnom, jer nešto ovako zahtjeva zaista e, malo duže predavanje, odnosno predavanje klasično, obično, da bi se o tome govorilo. Pa tako unaprijed najavljujem, inša Allah, u petak da bude predavanje o tome. A što se tiče ostali pitanja, inša Allah, bit će dovoljno vremena da se večeras odgovori na njih. Pa tako prvo pitanje, u njemu je došlo, kaže assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. E, da li je Marija Koptkinja e, bila prava žena e, odnosno kaže pitanje govori o Mariji e, Koptkinji odnosno da li ona bila prava žena e, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam e, naravno go, e, pitanje znači, govori o Mariji Koptkinji koju koj je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio kao ratni plijen da li ona bila žena poslanika sallallahu alejhi ili samo robinja i da li se ona računa kao majka pravovjernik pravovjerni e, pa još jedno ponovljeno isto pitanje vjerovatno greškom e, uh mhm. -huh. to je znači pitanje znači pitanje u vezi Marije Koptkinje da li mu je bila da li je bila poslanik sallallahu alejhi žena ili mu je bila robinja naravno jel, e, govoriti o ovoj temi, e, prilika je zgodna da se e, spomenu i, i e, nešto širi od ovog, da li je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao još robinja, koje su one bile, u stvari koliko je žena uopće imao. Pa tako uz Allahovu pomoć odgovor na ovo pitanje bi glasio da kako prenosi e, poznati mu hadis e, Qatadi ibn e, Bi'ame kaže za poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže innehu sallallahu alaihi wa sallam tezawwaja khamsa خمس عشرة امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين إحدى عشرة ومات عن تسع kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je o, ženio se 15 puta. Ženio je 15 žena. E, prišao je, znači imaju odnos sa e, njih 13. Euh jama'a baina ihda e, ihda asharata e, istovremeno istovremeno je znači najviše imao 11 žena a kada je umro mate antisain a kada je umro umro e, ostalo mu je posle njega 9 žena ovo isto se prenosi od e, e, mnogih drugih učenjaka Eh, poput Hafiza Ebu Abdullah Muhammed Abdul Wahid al-Maqdisija eh, prenosi to od Enesa. I to je onaj opće poznati stav koji se prenosi eh, od učenjaka, s tim da ima neko razilaženja da neki jel, smatraju da nije bio ovaj broj, odnosno razilaženje oko toga koliko je u stvari imao, imao žena i oko nekih od njih E, da li, da li mu je bila žena ili mu je bila rob, e, robkinja, e, o čemu ćemo govoriti. Inša Allah dala. Prije nego na, na, do, spominim ono konkretno odgovor na, na, na pitanje, samo da napominim jel, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jel, od poznati žena, što je uopće poznato jel, svakom muslimanu, one, one žene koje, koje se zovu majke pravovjernih, a to su prije svega uh, Hadidža bintu Huvejlid radijallahu anha, kao prva žena poslanika sallallahu alaihi veselem. Uh, e, onaj ko poznaje siru dobro zna koliko ona je imala godina kada je ženio, koliko poslanik sallallahu alaihi sellem i da u stvari ona umrla, a on drugu ženu nije na nju ženio. Nakon toga poslanik sallallahu alaihi sellem nakon smrti Hadidže ženi Seudu bintu uh, e, Zema'a. Uh, e, poslije nje ženi uh, Aishu radijallahu anha, odnosno ima lagano razilaženje oko toga da li je prije ženio Aishu radi Allahanha ili Saudu. E, nema razilaženja među učenjacima da jedinu ženu e, e koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam oženio kao djevojku, je da je to bila samo Aisha radi Allahanha, da su ostali sve bila jel, prije toga udavane. E, nakon toga, e, kao četvrta žena, e, dolazi Hafsa, e, bintu Omer, kćerka Omer radijallahu anha anhu e, poslije toga Umu Seleme, e, kao, e, kao peta, šesta žena je e, bila e, Zeynep Binto Đahš. Detalje oko e, kada je koju oženio, koliko je živio i tako dalje, e, te detalje nas u ovom momentu ne interesuje, nego samo da navedemo, jel, zbog toga da bi na kraju došli do, do, do onog što nas interesuje u pitanju. E, također sedma žena je bila Džuverija Bintul Haris, e, osma Safija Bint e, Hojej, uh, ove dvije žene, Žuvairija bint Harit i uh, Safija bint Huvej, obe su bile od uh, židovkinje koje su primile islam. E, takođe poslije toga kao deveta žena uh, Umu Habiba odnosno Remla bint Abi Sufjan e, čerka jel, Abu Sufjana e, nakon toga jel kao deseta dolazi E, Mejmuna bint al-Harith i e, dolazi nam znači e, kao, kao jedanista ona u stvari e, žena oko, oko koje post, e, postoji razilaženje među učenjacima e, da li mu je bila žena ili ne odnosno Ibn Kefir u svojoj siri e, u knjizi e, Al-Fusul Fisirati Rasul on naginje stavu da je Marija bint Šan'un Qibtije, e, Marija čerka Šan'una Qibtije, znači e, da je bila iz Egipta. E, inače, Egipt, Egipat kao država je nazvana na osnovu Qibta. To su namjerno svjesno da kafiri nazvali Misar. Po, znači, ispravno bila se zove Egipat Misar. A ne Egipat, je Egipat ih vraća na onaj period prije Islama, na, na, na, na narod koji se zove Kipt, koji nisu koji nisu primili koji primili, nisu primili islam. E, znači, Marija je bila, ona je, e, naravno, što se ima poznati, majka Ibrahima, sina poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, e, nju je poklonio Muqauqis, namjesnik vladar e, rimski u koji je bio u Aleksandriji e, i u Egiptu i sa njom je još poklonio poslaniku Salalom, znači poklonio kao robinju poslaniku Salalom, crnim poslao. I sa njom je poslao njenu sestru koja, čije ime je bilo Shirin. I poslao je također jednog Emnuha e, po imenu Mebur. Mebur i, i e, jednog, jednu mazgu. E, e, to je ono što je kada je, kada je poslao poslanika sallallahu alaihi sallam kao poklane. Hele Neise, poslanik sallallahu alaihi sallam je poklonio e, Shirin, znači sestru od Marije, poklonio je Hasan ibn Thabitu, radijallahu anhu, koja mu je rodila jel, Abdurrahmana, Abdurrahman ibn, ibn e, Hasan ibn Thabit. E, Marija e, je umrla 16. godine po Hidžvi, a Omer radijallahu anhu je klanjao njoj dženazu i, bil, i zakopana je e, u, u Beqi, poznatom jel, e, mezarju, uh, grevlju, groblju, u Medini, blizu Harama, uh, poslani, poslanikovu Mešida, sallallahu alaihi wa sallam tak, e, znači, e, Ibn Kefir navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao e, dvije, dvije robinje, takozvani serari, odnosno robinje sa kojima je imao odnos. Znači, prva je bila Marija, a nakon što je Marija, nakon što je Marija, naravno ona je primila islam, nakon što je Marija rodila Ibrahima, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, po, po islamskom propisu, jel, opće prihvaćeno, oko koji nema razilaženja među čenjacima, da robinja kada, kada rodi dijete svom vlasniku, gospodaru, e, da ona time postaje slobodna. Kada znači, rodi dijete, ona postaje slobodna. E, druga, druga robinja je bila Rejhana bint Amr. E, koja je, kako navodi jel, e, u Siri, koja je bila jel, od Benu Kureida, od plemena Benu Kureida, odnosno židovskog plemena. Jel. E, ima stav učenjaka koji kažu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Rahanu oženio, dok je drugi stav da mu je ona u stvari bila, e, da mu je bila robinja i e, da je on nju poslije oslobodio robstva. E, po pitanju znači Marije, znači za Rehanu, postoji razilaži mečunjatva, po pitanju Marije ispravan stav i ispravan stav je da je u stvari ona njemu bila robinja s kojom, sa kojom je imao odnos i da je da, koja mu je rodila naravno sina Ibrahima i nakon e, što je uh, rodila Ibrahima, ona je postala slobodna. I to je ispravan stav uh, na ono na što, na što ukazuju jel, uh, predaje koje su prenesene po ovom pitanju. Uh, također navode se neke druge uh, čak uh, uh, historičari, historičari učenaci Sire i, i čak Mohadisi, jel, uh, navodi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao mnogo robinja, čak nekih 11 robinja. E, od tih robinja su bila Umeima, e, druga Bereke, odnosno Umu Eimen, e, treća Habratu, četvrta Radva, Rajhanu smo spomenuli, petu, šesta Selma, sedma Širin, odnosno sestra od Marije koju je poklonio Hasan ibn Sabitu e, i njena sestra, znači Marija Osma, e, deveta Mejmuna, e, deseta Ummu Dumjera i jedanaesta Ummu Ajjaš. od svih naših ovih robinja, pošto je pošto bi trebalo biti poznato jel, e, muslimanu, muškarcu je dozvoljeno da ima robinja neograničen broj. Pitanje kako se robinje, e, kako se dolazi do robstva, kako neko postaje rob, to je pitanje za sebe. Jel? E, uglavnom, znači, muškarac koji ima robinju, ima pravo da ima intimni odnos sa njom. Jel? Od svih ovih robinja koje su ovdje navedene, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što sam već naveo, je, znači, je, samo sa dvije od njih imao intimni odnos, e, a za jedno od njih jel, e, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje da li je, znači jako razilaženje, da li, je, da li mu je ona bila žena ili je robinja, a to je Rehana bint Amr, a oko Marije je ispravan stav da je bila, da je bila robinja i da je oslobođena, da je postala slobodna nakon što, mu, što je poslanik sam rodila Ibrahima. E, I to bi, znači, otprilike bilo to da ne duljim e, u detalje oko, oko ovog pitanja. E, naravno, eh, samo da završim s ovim, da možda pitanje robstva, pitanje robinja, e, mnogi, mnoge žene pogotovo kad o tome razmišljaju kako to, kako muškarac može imati robinje pored redovne žene, e, e, to pitanje, pošto u našem vremenu jel, nema robstva, teško da možemo i razumijeti, jel? teško da možemo pojmiti, e, nemamo priliku da to svaki kod nas teško jel, i prolazi više ženstvo, a kamoli jel, kamoli uh, robstvo. Uh, ono, ali ono što, što jedan musliman ili muslimanka ne bi sebi smijeli dozvoliti, a to je da pričaju i da iznose nekakav stav po ovim pitanjima, a da nema o tome znanja. Jel? Da nema znanja šarijaskog po pitanju robstva. Jel? Jedno je da, da islam postiče na oslobađanje robova, a drugo je to da je dozvoljeno u islamu imati robove. Pitanje kako neko postaje rob, odnosno ono je poznato da postaje su u ratu, E, pro, e, način kako se oslobađa oslobađaju robovi, tako da je. To su šarijaska e, pitanja koje, obrađuju svako, koji se nalaze u svakoj fiskoj knjizi, od sve četiri mezeba i šire, jel? Imaju posebne knjige koje su napisane, je ahkamur, ahkamur, propisi vezani za robstva. Znači, propisi za, za, vezani za robstvo i o tome se u detalje priča sve ovo što sam od neke stvari spomenuo, jel? Eh, to što mi neke stvari jel, ne imamo u praksi, ne možemo shvatiti, shvatiti, e, to nam ne daje pravo da možemo o tome davati neki svoj stav i da čak neko negodovanje i pogotovo se to zna desiti od naših sestra, e, sestara, jel, da dođu sa nekim jel, e, stvarima koji ne priliči da, jed, da jedna muslimanka tako nešto kaže. Jel. Za ono što neko od nas nima znanja, ne može shvatiti, ne može da ne može dokučiti, e, najbolje da o tome šuti. Jel. E, toliko po pitanju ovog odgovora, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje je bilo, Uh, eh, Esselamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobio sam neku uh, garderobu kao hediju od rodbine. Ali taj kom je ist, uh, eh, istu dao, radi u banci. I najvjerovatnije je tu umješana kamata. Kako sada ja postupim? Allah vas nagradio. Uh, znači, ovo pitanje u suštini se vraća na poznatu meselu u šarijatu, a to je e, pitanje jako je zanimljivo, a ujedno i, i istovremeno i teško, kompleksno, a to je e, da li je dozvoljeno jesti, koristiti, kupovati od nekoj osobe e, za koju znamo da u njegovom imetku ima harama. Da ono od čega on živi, od čega zarađuje, da je u tome, e, da u tome pomiješan haram znači, e, ophođenje po pitanju kupoprodaje, korištenja i tako dalje, sa osobom u čijem imetku je pomiješan halal i haram. Kad kažem halal haram, e, prvenstveno je kod nas ono što je danas opće poznato, a to je, je e, recimo da neka osoba, jel, da, da uzima kamatu i da te kamate živi, jel, da radi u banci i slično tome, jel. A, jel, e, poznata je stvar, jel, da, da je kamata haram, i da je da, da kamata kao meta koji se dobije da ga nije dozvoljeno koristiti ni onom ko ga uzima, ni onom ko od njega preuzima i tako dalje. E, pa se naravno, e, ne samo kamata, čak i jel, ako znamo da je neko jel, na bespravan način za, zaradio meta koji ima e, svejedno prevarom sve, ili krađom, na, znači na nepošten način, na bilo koji način, jel, ono što je opće poznato sa strane islama da je, da je, da je haram i metak, postavlja se pitanje, znači, da li, da li nam je dozvoljeno od tih ljudi trgovati sa njima, kupovati ono ovaj metak od njih, ili uzimati kao hediju taj metak, ili čak jesti njihov Nadam se da, da se sada čujemo da možemo nastaviti dalje. Volim da, da, mi date, nam potvrdite da li se čujemo. Odlično. Znači, pitanje je bilo, da ponovim opet pitanje, ja ne znam da li, da li se čulo pitanje. Znači, pitanje je bilo e, nakon selama, e, kaže, dobio sam neku garderobu kao heviju od rodbine, ali taj ko mi je istu dao radi u banci i najvjerovatnije tu, tu je umješana kamata. Kako sad da ja postupim, Allah vas nagradio? Kao što sam već govorio, e, ovo pitanje se vraća na jedno vrlo zanimljivo i, e, i vrlo bitno pitanje, a to je e, eh, e, obhođenje sa imetkom osobe či, u čijem imetku ima, e, ima harama, znači imeta koji je zarađen na haram e, način. E, poput toga je da, da, kao što je došlo u, u samom pitanju, da osoba da, da radi u banci, i znači ono što zarađuje, zarađuje od kamate. Ili e, drugi primjer, jel, imam mnošo drugih primjera da, da radi, na primjer, da ta osoba na primjer da, da ima da je zaradila e, recimo da od zinaluka, recimo žena ako pitam žena, da je zaradila i metak od zinaluka, da je, da je zarađen i metak od, od prevare, varanja ljudi od krađe, i slični načina slični e, slični e, jel e, metoda i načina da se stekne imetak koji se po šerijatu smatra da je haram imetak. A što se kod nas jel vrlo često može naći u praksi jel da recimo određena osoba njen, njen izvor životnih finansija odnosno izvor njenog imetka, da bude recimo određena osoba, e, da ima kafić i sve što zarađuje od e, kafića, znači ono što zarađuje u kafiću, ona živi od toga. A mi znamo je osnovu, jel da ono što, što kafiću od alkohola, od e, haram, haram druženja i tako dalje, miješanja muškinja, ženske, ono sve što se radi, od aškovanja, slično tome, da je sve to haram i da je, znači, taj imetak koji zarađuje ta osoba, da se zarađuje na haram imetak e, navodim sam konkretan primjer, pošto je to lakše kod nas naći. Ili, ili da e, određena osoba zarađuje e, i svoj imetak od kojeg živi, na haram način, na način prevare ljudi, krađe od ljudi, ne mora biti krađa ona otvorena od otimačina, nego na jedan kulturan način, jel, da se, ali al da se zna da je, da je to krađa, jel, da to po šarijetu nije dozvoljeno. E, postavlja se znači pitanje e, da li je dozvoljeno od tih ljudi kupovati nešto od tog njihovog imetka koji imaju, da li je dozvoljeno jesti njihovu hranu, znači koju on kupi od tog imetka, uzimati poklone koji nam daju, koristiti i tome slično sve što ulazi u komuniciranje, opođenje sa takvim osobama koji, koji kod sebe imaju haram i metak. A to je znači ono što je došlo u ovom pitanju. E, pa tako na samom početku, e, znači e, da odmah napravimo razliku, e, e, između toga e, da osoba, znači ona osoba ko, e, koja, e, kod koje je sav imetak koji ima haram metak, sve što ima, sve što je stekla, stekla je na haram način, na prevaru, na otimačinu, na, i slično tome, jel, e, da ne navodimo primjere, ako je u pitanju opođenja sa takvom osobom, čiji je čitav imetak, haram, cijeli imetak, e, nema razilaženja među učenjacima, da nije dozvoljeno te osobe, znači e, niti kupovati taj imetak, niti e, koristiti e, imetak kao hediju koji, koji nam oni, koju nam oni daju, niti jesti hranu koju oni prave, jer zaš, zašto? Znači nema razilaženja među učenjacima i nema potres navodi dokaz za to, jer je iđma učenjaka na tome. Zašto? Zato što taj imetak koji se nalazi kod osobe, znači on u osnovi nije vlasnik tog imetka, taj imetak je njemu haram. I kako da mi znači, koristimo a, i metak od druge osobe kojoj je taj metak u osnovi njoj nije haram. Znači, taj metak koji se nalazi kod ove osobe, koji se zove haram metak, e, znači, e, ta osoba sama ga ne zaslužuje, a, a također i ona koja, koja je u nekom, a, e, nekom obhođenju sa njom, bilo to kupovinom, bilo pre, putem hedije ili korištenja, iznajemljivanja i tome slično. Znači, ovo je e, slučaj ako je čitav imetak od te osobe haram. E, I oko toga je nema razilaženja među učenjacima. E, e, drugi slučaj, druga situacija je e, kada, a što je najčešći slučaj, da određena osoba kod sebe ima pomiješan i halal i haram imetak. Znači ima određeni imetak koji zarađuje na haram način. A dio imetka koji ima od sebe, kod sebe, koji je halal imetak e, znači postavlja se pitanje da li je dozvoljeno e, obhod se e, sa imetkom takve osobe u smislu kupovine e, iznajmljivanja e, jedenja, korištenja i tako dalje. Naravno, taj imetak e, e za koji kažemo znači, da ima i haram i halal imetka kod određene osobe koja je vlasnik tog imetka, znači taj imetak e, znači, u osnovi može biti Znači, može biti e, većina imetka haram, a mali dio halal. Može biti mali dio imetka e, haram, a većina da bude halal. I može biti pola i pola. Naravno, ovakvih slučajeva kod nas e, ima mnogo, pogotovo jel, u, u našim krajevima, krajevima pošto e, mnogi ljudi jel, e, od poslova kojima se bavi hara, e, zarađuju na haram način. Jel. E, radi na, na haram mjestima, prodaju haram stvari i tome slično i e, i bude u većini slučajeva jel e, kod mnogih ljudi je ono što imaju od imetka pomiješano znači e, imaju što je imetka što im je koji im je halal a imaju imetka koji im je haram e, da ne objašnjavam sad jel tema za sebe posebno o, o tome šta je halal imetak šta je haram imetak jel to bi valjda trebalo biti e, jasno svakom muslimanu jel e, Znači, postavlja se pitanje da li je dozvoljeno Eh, uzimati, koristiti, kupovati taj imetak eh, osobe u kojoj je pomije, u kojoj ima pomiješano i halala i harama. Po tom pitanju, jel, naravno, islamski pravnici su o tome već davno govorili, eh, to je zapisano u fiskim knjigama, to je poznata mesela, i otprilike, jel, po tom pitanju prenose se neka četiri mišljenja učenjaka. Nije mi namjer da, da duljim oko ja ću navesti sve četiri ta mišljenja, i e, na kraju spomenuti ono ono ono onaj stav koji za koji ima najjači dokaz e, kako bi skratili kom, e, čitavu priču o ovoj temi naime e, prvi stav učenjaka je kaže prvi stav učenjaka je da je dozvoljeno da je dozvoljeno obhoditi se sa sa haram i metkom koji je pomiješan sa halal i metkom neke osobe, ako je, kaže, ako je halal, ako je od ono i metka što se nalazi kod njeg, ako je halal i metak e, procentalno veći od harama. Znači, kada halal i metak prevagne, haram i metak. Znači, kod određene osobe koja stiče i, e, e, i metak e, na više načina, pa kada se pogleda u globalu, Znači znamo, pouznano da je većina imetka, da većina imetka halal koje stekne, a da ima dio procentalno koji je haram. E, po ovom stavu učenjaka kažu dozvoljena, ako je većina imetka kod nje koji se nalazi halal, onda je dozvoljeno, kaže, e, obhoditi sa tim imetkom, jel? Odnosno, kupovati taj imetak, koristiti ga, jesti, uzimati kao dio i tome slično, jel? E, na ovom stavu na ovom stavu, uh, na ovom stavu su uh, dio hanefijski učenjaka, znači stav unutar hanefijskog mezeba, uh, e, Ibn Qasim od malikijski učenjaka, i jedan stav, uh, jedan, uh, jedan od stavova unutar hanbelijskog mezheba, a, a taj stav je izabrao uh, od poznat učenjaka također i Ibn Taymije. Znači, ovo nije stav nijednog uh, zvanični zvaniče stan jednog mezeba, nego unutar mezeba, unutar i hanefijskog, i malikijskog, i hanbelijskog, e, postoje učenjaci koji zauzeli ova stav, a između ostalih zauze ga i Ibn Tejmije. E, da odmah navedemo šta, im je, e, šta je njima dokaz sa kojim dokazuju svoj stav. E, njihov dokaz je njihov dokaz je to kažu jel da inače da inače u šerijatu da, da šerija daje prednost onome što je u većini. Pa tako kaže i u ovom slučaju, pa kaže ako prevagne halal u odnosu na haram i metak, dozvoljeno je, dozvoljeno je koristiti, odnosno sa e, sa saobraćati se sa tom osobom, komentirati u imovinskom smislu ako je njen i metak u većini halal. E, naravno e, kada kažemo jel da da da da da u šerijatu postoji pravilo jel da se daje e, da se daje prednost ono što je u većini onda navode naravno vraća na onaj poznati jel poznati ajet u, u suri El Bekar u kojoj je došlo jel gdje Allah je šanuhu spominje jel kocku i, i alkohol i da i spominje jes aluna kan al hamri wal maisir pitaju te o o alkoholu i o kocki Pa u nastavku ajte Allah žano kaže jel, da u njima ima neke koristi, ali veća je šteta. I da je zbog te štete, što je u većini šteta, da je zabranjeno. Znači da ovdje vidimo da se, da se daje prednost većini. Znači ako je u nečemu većina šteta, da se daje prednost onome, u, uh, propis ide na onome što je u većini. Oni su ovim dokazuju. I ovo je njihov dokaz. Drugi stav učenjaka Drugi stav učenjaka je da da je u osnovi dozvoljeno u osnovi je dozvoljeno e, obhođenje sa imetkom osobe koja unutar svog imetka ima i halal i haram imetka pomiješanog. Pazite ovdje kad govorimo pomiješanog znači ne može se razdvojiti. Kad kažemo znači neka osoba ima haram i, hara, i haram i halal imetka Znači, taj imeta koji kod sebe ima, mi ga ne možemo jasno razvojiti koji je halal, koji je haram, pogotovo novac koji se zarađuje, jel? Za razliku je da ovdje napravimo, jel? A ako se tačno zna da je određen imetak haram, da ga na haram način stekao, taj imetak nije dozvoljeno, jel, koriste, to, oko toga nima razilaženja. Prima radi da određena osoba, inači, e, kod sebe ima u većini halal imetak, ali zna se pouzano da je, da je određeno auto ili biciklo da je ukradeno, da je ukrao, Znači, ta, to, taj imetak, to auto ili biciklo za koje se zna da je ukradeno, njega konkretno nije dozvoljeno, e, oko ga nima razilaženo činjaka, da ga nije dozvoljeno ni koristiti, niti kupiti, ni tome slično. Znači, ovdje govorimo, kad kažemo da imetak povješan, ima i halala i harama u njemu, znači da se ne može razdvojiti koji je halal, koji je haram. Znači, pomiješan. E, znači, drugi stav učenjaka po ovom pitanju je da je u osnovi dozvoljeno e, obhod se s takvom osobom u imovinskom smislu, s tim sa kerahijetom, sa određenom dozom e, kerahijet. Znači da je mekruh. Znači dozvoljeno, nema grija, ali je mekruh. E, šta znači mekruh? Znači bolje je da se ostavi, da se bježi od toga. Preče je da se sa takvom osobom e, e, sa strani imovinske strane ne komunicira. Na ovom stavu su e, unutar šafijskog meseba ima stav, e, također unutar Malikijskog ibn Vahbe na tom stavu i e, također unutar unutar e, Handelijskog mezeba ima jedan e, jedan stav e, jedan kaul unutar Handelijskog mezeba znači opet i ovaj stav znači nije zvanični stav jednog mezeba nego određeni učenjaka unutar ova tri mezeba Šafijskog, Malikijskog i Handelijskog e, šta je njima dokaz za ovo za ovaj stav. njihov dokaz je, kažu, jel, da šta im je dokaz, jel, to kažu, jel, što ima ta sumnja, što ima ta sumnja, što ima ta sumnja da ima u tome haram i metka. I da mi ne znamo kada, kada se opadimo sa tom osobom u imovinskom smislu, ne znamo da li će nas dopasti ono što je halal ili ono što je haram. I da je i da samo to, znači da ima ta e, to da da unutar imetka ima nešto što je haram je dovoljno da čovjeka jel da čovjeku da čovjeka otjera da nekom da kom, ne komunicira sa tom osobom e, zato što je pomiješan e, e imetak sa haramom i da, da je bolje da se s takvom osobom u, e, u tom imenskom smislu ne komunicira. E, naravno jel gledajući sa strane jel naravno jel oni dokazuju jel to sa nekim predajama jel e, u kojima se spominju jel prenosi se od, od nekih ashaba jel da ono što je sumnjivo jel e, odnosno i čak i hadise jel, spominju hadise jel da ono što je sumnjivo da je, da je ono što je sumnjivo znači poznati hadisi jel e, od e, Hasana radijallahu anhu e, koji se prenosi hadis jel vjerodostavno muslimu da, da, ono, e, da, da ono što sumnjivo je da se ostavi. E, e, također je e, hadis Mutefak Alihi u kojem je došlo jel, e, da su stvari koje su halal poznate, koje su haram poznate. E, i da čovjek da bi sačuvao svog dina da se ostavi oni stvari sumnjivi, a ovo je sumnjiva stvar da ima u nečim imetku harama, znači sumnjiva stvar. Sa ovim dokazima jel, oni dokazuju da je nekruh da je mekru sa takvim ljudima jel, komentirati u imovinskom smislu, E, s tim da se ovdje može pregovoriti njima, jel, ako vi već dokazujete s tim dokazima, možda je bliže da se kaže jel, da je haram nego, nego mekru. Ali jel, oni dokazuju, to su njihovi dokazi. E, treći stav učenjaka je, treći stav učenjaka je, kažu da je u osnovi haram. Da je haram e, komunicirati, odhoditi se sa osobom u imovinskom smislu, u čijem imetku je pomiješan i halal i haram i metak. Svejedno, kaže, bio taj, ono što je haram jetra, bilo ga više ili bilo ga manje. Ne utiče na taj propis. E, ovaj stav se pripisuje i navodi se u knjigama a, e, Hanbelijskog mezeba. Navodi se u knjigama znači, a, e, Hanbelijskog mezeba. E, samo malo, e, e, e, ovaj stav, e, pardon, ovaj stav, se navodi e, e, tačno jedan, jedan stav unutar hanbelijskog mezeba, navodi ga jel, e, Mardavi u Insafu i e, e, Ibn Kodame Mugniju, i također učenjak Asber od, od, Maleki, od Malikijskog mezeba. Oni su na, ovom stavu. E, šta je njima dokaz za, za, ovo, e, za to da je haram? Kažu, jel, kaže ako se pomiješa, jel oni idu jel, sa, sa razumski strane, kaže ako se nečiji imetak pomiješa sa haramom, onda kaže postaje, e, e, e postaje osobina tog čitavog imetak, imetka da je, on, da je on obojen haramom, da je postao sumnjiv. I da čovjek ne može razdvojiti unutar tog imetka šta je halal, šta je haram i, i time postaje, jel, e, korištenje tog čitavog imetka postaje, postaje haram. Zbog toga, jel, što se ne može razdvojiti, Znači, nema sumnje da je jedan dio haram, jel? Međutim, mi ne možemo, kaže, razvojiti koji je od tog dijela uh, halal, koji je haram. Prema tome, eh, da bi, se klo, da bi izbjegli to da nam ne dopadne ono što je haram, haram postaje čitav imetak da se, da se, uh, da se uh, znači, uzima, da se koristi i tako dalje. Jel? Na taj način jel, on dokazuju uh, svoj stav. I uh, zadnje mišljenje, četvrto, je stav u, uh, u kojem kaže se da je da je u osnovi dozvoljeno, čak bez kerahijeta, bez pokuđenosti, da je dozvoljeno obhoditi se u imovinskom smislu sa osobom koja, koja u svom imetku ima pomješan i halal, i haram, i metak. Šta im je dokaz za ovo? E, dokaz za ovo, e, odnosno, e, ko je na ovom stavu? E, na ovom stavu je, e, kako kaže, većina učenjaka ovog umeta, znači većina učenjaka ovog umeta je na ovom stavu, znači pripisuju ga i e, znači, e, većinu učenjaka mezheba, znači da su, da su četiri mezheba na tome, e, šta je njima dokaz za njihov stav, znači zvanični stav, znači unutar mezheba ima razilaženje kao što sam već naveo, šta je njima dokaz e, za, za taj stav, kažu dokaz im je to, dokaz im je to što, e, što kažu prije svega, Eh, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve eh, sallallahu alejhi ve sellem kaže eh, bio je se obhodio znači sa strane imovinske strane kupovinom, prodajom, uzimanjem, pozajmljivanjem i tako dalje. on i njegovi ashabi sa stanovnicima Mekke prije hidžre. Znači prije nego su učinili hidžru. A poznato je da većina stanovnika Mekke bilo da su bili mušlici i da je neminovno njihov imetak u njihovom imetku bilo bilo harama, jel? U što nema sumnje, jel? A da nam nije došlo, jel? Da nam nije došlo e, ni jedna predaja u kojoj, kojoj se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, jel, e, nemoj kupovati od kafira, nemoj, sa strane, imovinske strane, znači, nemoj kupovati od njeg, nemoj posuživati od njeg, jer, i njegov imet, jer u njegovom imetku ima harama, nema sumnje da ima harama, jel? ako su kjafir jel, e, radili sa kamatom, imali kamatu kod sebe, i mnoge druge stvari jel, koje su radili, koje su haram po šarijetu, e, a kaže, nije prenašeno nijedna, nijedna, nijedna predaja u kojoj je došlo da je poslanik sallallahu alaihi sallam upozorio ashabe, niti on lično da je se klonio, i metka od mušlika sa kojima su kondicirali sa imunijski strani. Jel. Također kažu, jel, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je učinio hiđu, kada je otišao u Medinu, imao je e, znači, kontakt sa ekonomske strane, imovinske strane, sa židovima koji su bili sa njima i sa, sa beduinima, arapskim plemenima koji još nisu, koji su bili na širku, nisu primili islam. Znači kupovali su, prodavali su na zajedničkim e, pijacama, mjestima gdje se prodavalo, a da nije, e, da nije prenešeno, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao upozoravao sahabe i niti onih prenešeno da se ne kupuje da se ne kupuje od njih imetak odnosno da se kloni ili da se prenose makar kerahijet e, da je haram ili da je mekru e, ili bilo šta drugo e, čak ono što je, što je došlo u vjerodostavnom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro a, a njegov dir njegov njegov oklop je bio dat u zalog a, židovu od kojeg je pos, od kojeg je posudio određeni imetak znači uzeo židova a znamo da su židovi a, znači da je sigurno bilo u njihovom imetku nešto što je haram jel' ono što je bitno, znači, e, ono sa čime dokazuju ukupno rečeno ovdje, što je najjači dokaz ovog, ovog zadnjeg mišljenja, koji kaže da je dozvoljeno, je to, znači, da nije prenešeno, da su, da su ashabi poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da su kupovali uh, imetak, uh, određeni imetak od, uh, od, od uh, mušrika, od židova, čak od kršćana, da su čak išli, jel, u njihova zemlja, u njihova mjesta, od beduina, a da nije bilo postavljeno pitanje jel, da u njihovom metku ima harama i da ga ne treba zbog toga kupovati ili da treba birati. Da treba pitati koji je halal, koji je haram. Pa kaže, o, o, ovo jasno ukazuje na to da e, znači da je u osnovi e, e obhoditi se sa imetkom oni ljudi kojima, u čijim imetku ima pomišan i halal i haram imetak da je dozvoljeno jer da je haram, bilo bi pojašnjeno, jer je to nešto što se stalno dešavalo, tako e, takozvana mesela u šarijetu, bimate omu bihe dalva. Znači, to se stalno, to se neprestano dešavalo, kupo prodaja, korištenje metka od muslimani sa, sa nemuslimanima. To je, pojava, to je pojava koja se svakodnevno dešavala. I da nije došlo ni jednom hadisu zabrana da se, uh, da se kupuje ili da se koristi metak od kjapira, od mušika, zato što postoji mogućnost da njihov imetak uh, da je njihov metak ima pomiješano u sebi harama i da zbog toga ne treba ga uzimati. Također to nije, to, to, to nije prednešeno ni od četiri, e, četvorce halifa pra, e, e, pravovjernih, niti od nekog od ashaba. Da su oni, jel, da je prenešeno od njih, da su oni ukazivali da takav metak ne treba koristiti i da treba paziti, da treba se raspitivati i tako dalje. E, naravno, jel, na kraju dolazimo, jel, e, da nakon ova četiri mišljenja, znači ta četiri mišljenja koja su spomenule, prvo je bilo, znači, da prvo mišljenje bilo, da ako je većina imetka halal, da je dozvoljeno, drugo mišljenje da je dozvoljeno sa kerahije, to sa pokuđenošću, treće mišljenje da je haram, I četvrto mišljenje da je u osnovi dozvoljeno e, e kupo prodaja, uzimanje, korištenje, pozemljivanje, uzimanje hedija, od ljudi u, u čijem imetku je pomiješan i halal i haram imetak. Znači pomiješa da se ne zna, ne može se razvojiti koji je halal, koji je haram. E, ispravno mišljenje Allah zna najbolje je ovaj zadnji stav koji smo spomenuli. A to je da je u osnovi dozvoljeno jel, e, opoženje muslimana e, sa, e, sa osobom u čijem imetku ima i halal i haram imetka pomiješanog. E, s tim, sa određenom dozom kerahijeta, jel? kerahijeta, odnosno da, da čovjek pazi jel, da baš da ne uzme, ne koristi onaj imetak koji, koji je haram. Da, ako se zna, znači ovdje odmah da razvojimo pitanje. Ako se zna tačno da određen imetak e, koji je haram, njega nije dovoljno koristiti. Ali ako, jel, a, e, a, e, ako se može pretpostaviti da određen imetak ima, ima, da je on od harama, da ovaj nije, da, i, da, je, da je bolje da se kloni tog imetka, u osnovi znači da, da ima određena doza kerahijeta. S tim da, da je ispravno, jer nije nam došlo jedan dokaz ukazuje da je haram e, opoženje sa tim ljudima u, znači, u ovom imovinskom smislu. Znači ovdje je najjači dokaz to što nema dokaza koji ukazuju da je to haram. Jer e, osnova je jel, u, u Moame osnova je u međuljudskim postupcima da je sve halal osim što ukazuje e, direktan jasan dokaz da je nešto haram. A u ovom slučaju, znači, mi nemamo nekog dokaza koji kazuje na to e, koji, e, da je haram jel, e, opjođenje sa ljudima koji u svom imetku imaju halal i haram imetka. Odnosno, e, ako je to dozvoljno, od, ako je ako budili da je, da je haram od muslimana e, koristiti, kupovati imetak u kojem ima u kojem je sumnja, jel, ili zna se da ima pomiješano haram i metka, onda bi preče bilo da, e, da bude zabranjeno uzimanje od kafira metaka. Međutim, mi nema ni jednog dokaza i čak nije prašeno jel e, e, stavu učenjaka jel da je haram jel ili ili mekru uzimati e, uzimati i metak, kupovati i metak od kafira. Odnosno, odnosno ono što se prenosi u, u hadisima je suprotno tome. Jel? A što se tiče stava ono prvog, jel, da ako je većina metka halal, a manji dio haram, da je onda dozvoljeno, problem ovog stava u tome što je teško utvrditi, jel, kako mi, na osnovu čega mi možemo tvrditi da je neči, u nečem mjetku više halala nego harama, o, a više to u stvari može biti neka pretpostavka. Odnosno, to nas navodi da moramo špionira čovjeka, jel, odakle kao kako stiče, o koliko ima mjetka, da mi mi mogli procijeniti, e, jel, ovo halala ili harama. Na kraju krajeva, e, dođemo, komentiramo s ljudima koji ne znamo, jel, kakav je uošte porijeklo njegovih mjetka. Da li to znači da trebamo da se raspitujemo i tako dalje. Znači, e, ta nemogućnost tako komunicirati s ljudima, jel, e, čini ovaj stav, jel, e, u, u praksi e, neizvodljivim da se sprovede. A što se tiče stava, jel, da je haram, e, to je stav e, veoma daleko e, od ispravnog, e, jer onda bi ispalo, jel, da bi u stvari od vrlo malo ljudi mi mogli, jel, e, da kupujemo nešto ili čak da idemo kod njih, da, da jedemo, da koristimo njihov imetak, pogotovo ako uzmemo danas jel, u našoj sredini kod nas, jel, da imamo ljudi koji, koji rade u razno raznim e, firmama, mjestima i tako dalje. Recimo, osoba koja rada, radi u opštini ili u sudu ili nekim drugim, e, drugim e, institucijama. Opština, recimo, opština, opština, oni koji rade u opštini dobijaju platu od poreza koji se ubiru, a porezi, većina poreza sa šarijaske strane su, su čisti zulom i nepravda koji se uzimaju od ljudi. Ili se porezi uzimaju od kafana, od kockarnica. I tu je najveća stvar porez koji se uzima od kockarnica, od kafana i slični stvari. I znači ta opština koja uzima taj čisti haram i metak, dijeli ona jel, daje plate eh, onima koji rade u opštini. O, o, također jel, a, eh, u sudu jel, a, eh, presude koje su zasnovane na mitu, na, na prevarama, na korupciji i tako dalje. I, čovjek, znači osoba koja tu radi i a, najgorno sa strane šerijaske uopšte radi, jel, a, u, u institucijama, jel, e, u, državnim institucijama, u državi koja ne sudi po šerijatu, jel. Znači, onda a, e, sve ti ljudi koji radi, ili čovjek koji radi u određenoj firmi, a ta firma, a ta firma e, sve svoje financijske stvari radi preko određene banke koja je zasnovna kamati. Znači, ona posuđuje, posuđuje pare od banke da bi vratila toj banci kamat. Znači, taj u osnovi metak je odmah sporan, jel. Znači, ako tako uzeli, vrlo je, vrlo je malo naći ljudi koji danas rade u nekim firmama, institucijama, a da dio i mjesta to te zarade koje on zarađuju da u njemu ne ima nešto sumnjivo i da nema harama. Znači time bi došlo stati, ali do stvari ne imamo kome ni otići, osim možda nekom tam čistom nekom seljaku koji radi na svojoj njivi i koji e, ono što zaradi, što posije i on, što posije i on požanje i uzme i od tog napravi, e od njeg može siguran, e njegovo osim ako nije el, e, na prevaru dobio el, u nasil do svog babe, prevario brata, sestri i tako dalje. Znači vrlo je teško danas u situaciju u kojoj mi živimo, da, da dođemo do nekih ljudi koji čisto može sigurno reći da njegov imetak u osnovi je zasnovan na, hal, na halalu, da nema ništa sumnjivo. Jel? Ako bi gledali više u, u detalje tome odakle porijeklo, eh, odakle se dobijaju plate, odakle porijeklo, odakle se čak i penzije dobijaju i sakupljaju, od kojih se stava i tako dalje, preko koga idu, da to sve zasnovano na bankama u suštini, jel? da su banke te koje vrte i vode eh, finansijsku politiku i tako dalje. E, tako znači da, da ovaj stav, inšala, na osnovu dokaza, ovi koje smo naveli, jel, najbliži da je dozvoljeno jel, e, opoditi sa imovinske strane, sa osobama u čim imetku ima pomišljano i halala i harama. Naravno, ovdje opet podlačim, znači ne misli se na tačno određeni imetak, da se tačno zna da je zarađena haram način. Pa tako recimo, e, pa tako recimo ako, ako bi E, e, tako recimo ako bi jel znali e, e, za određenu osobu da ona radi u banci i da e, onu platu što dobija, a ono što dobija u banci kao, kao zaradu je sigurno haram i metak jer uglavnom ono što dobija je zasnovano na kamati, tu platu koju dobija, znači e, e, i da sad to, tu platu koju dobije taj novac dođe da dadne pokloni nekome, da dadne, da pokloni nekome, daje kao hediju i tako dalje, taj imetak je on sam po sebi haram i nije ga dozvoljeno uzimati kao hediju i slično tome. Znači ovdje razdvajamo i određeni imetak koji se, za koji se ka, e, tačno i precizno zna je haram od onog koji je pomiješan sa ostalim imetkom. Pa tako bi odgovor na ovo pitanje bio, znači na pitanje kaže dobio sam neku garderobu kao hediju od obine, ali taj koji mi je isto dao e, radi u banci, najvjerojatnije tu je umiješana kamata, kako sada da ja postupim. E, znači ovdje se radi o tome, da li ta osoba koja radi u banci, da li je njoj jedini izvor zarade, jedini izvor zarade, znači te osobe, ako je pitanje muško ili žensko, jedini izvor zarade e, to što, što dobija platu iz banke. Ako je jedini izvor zarade i od toga žive, e, na, znači, e, znači ide se na to da je većina tog, skoro, skoro savi meta koji ima i kod sebe da haram. Onda nije dozvoljeno, znači tu hediju, Eh, treba na lijep i kultura način da je vrati, ili ako je već nemoguće da je vrati, eh, da je uništi i tako dalje, ili da je da, je, eh, da nekome drugom nemuslimanu. Sa druge strane, ako se zna da tu osoba, jel, da ona ima izvore zarade mimo ono što radi u banci, da određeni unutar porodce, familija ili ta ista osoba zarađuje na određene načine, zarađuje mimo banke, zarađuje određeni metak, znači pomiješanje kod nje i metak, između uh, znači i haram i halal, uh, onda se vraća na ovo pitanje što smo malo pojasnili, da je dozvoljeno uzimati od takve osobe uh, kao hediju i kupovati i jesti kod nje. Uh, osim ako se pouzdano zna da je od, od plate koja je dobijena, e, dobijena iz banke, da je kupljena ta hedija i od nje da je dato. Onda, onda tu te hediju ne, ne treba privati, treba je vratiti ili tome slično. Allah zna najbolje. sljedeće pitanje, sljedeće pitanje je, bilo, kaže, e, možete li mi pojasniti e, sljedeće pojmove? E, tahrif, ta'til, takijiv i temthil. Ovi ovdje pojmovi, jel, narodno vraćaju se na, na pitanje Allahovi svojstava i imena, odnosno Allahovi svojstava, I ovo, ove, ove termine, ove pojmove, uglavnom svi alonice obrađuju u akideskim knjigama, kada se pojašnjava na koji način, na koji način se u stvari jel, e, opisuje Allah Đelešanuhu, odnosno čega se treba kloniti, pa su spomenuti ovi termini. Jel. Pa ja ću ovdje jel, odgovoriti baš kako je spomenuti, jel, nastojuću da bude što kraći, ako to bude, ako je to moguće. Jel. Kad je prvi pojam, eh, tahrif, eh, uh, harrafa i harrifu na arabsku znači nešto promijeniti, jel? Uh, nešto promijeniti, uh, učiniti kao nečim drugačijim, jel? Odnosno, ovdje da kažemo, jel, uh, kada u pitanju tahrif, uh, uh, po pitanju uh, šarija, on se, uh, tahrif u, u, u ovom kontekstu ovdje koji je upitan, jel se vraća na, na, še, na, na, na imena uh, i svojstva Allaha Đelšanuhu, koji su spomenuti u šarijaskim tekstovima Korana i Suneta, odnosno to znači iskrivljivanje, tahrif znači u stvari promjena, iskrivljivanje od pravog značenja na što upućuju e, še, e, tekstovi Korana i Suneta. E, najlakši i najbolji, i najbolji primjer je u stvari ono što često spomenuo, jel, Ar-Rahman al Arshi steva, da su harifili, da su znači promijenili, E, znači, e, značenje ovog ajeta, milostivi se nad aršom uzdigao. Istevla znači ala, irtefea, uzdignuti se, u arapskom jeziku. I to je ispravno značenje. Allah Želešanu se uzdigao iznad arša. E, a u stvari, e, tahrif, isk, iskrivljeno značenje ovog šarijaskog teksta, u stvari da ova riječ istevla, da se ona, da se ona pre, e, prevede kao istila ono što se znači za gospodario. Znači ona ima neke osnove sa strane, sa strane jezika, u samim znači, eh, harfovima, jel? Ali je iskrivljeno značenje, jel? Uh, iz teva nije apsolutno nema jel sa strane uh, sa strane jel sa strane značenja nema veze sa istila što znači za gospodarti. I zato kod nas je ono pogrešno i prevedeno na, na svih ti ti uh, sedam mjesta gdje spomenuto ovaj ajet da Allah šano izdigao iznad arša. Uh, pošto je jel e, Kur'an uh, e, Besima Korkuta uh, e, koliko Korkut prevodio rahmehullah jel na osnovu Zamahšerijevog uh, tefsira Zamahšer je bio Mu'tazila Kešaf tefsir njegov poznati jel pa je on jel prevodio mnoge sifate na pogrešan način sa ove strane znači iskrivljivajući mijenjajući površno tumačeći jel određena svojstva Allaha dželešano pa tako je ovo ovdje jel uh, Eh, umjesto da se prevede eh, Allah eh, i uh, ovdje ovom ajet Ar-Rahmanu ala Raši Steva u suri Taha, peti ajet, milostivi se iznad Arša uzdigao ispravan prevod, ispravno značenje, i od čega nema razilaženja kod Ehl Zunila Džemaa, kod Asaba, Selefa, ono je prevedeno, kaže, Allah milostivi je nad Aršom ga za gospodario, jel? Ili kako je već, možda nije na ovom mjestu, na drugim mjestima, uglavnom, uh, isti Eh, uzizanje Allah šanu za naše, oni prevodi sa, za gospodare, da Allah šanu za gospodariju. Što je naravno, jel, što, e, ovo znači u stvari tahrif, e, mijenjanje značenja šerijskih tekstova. Uglavnom, po pitanju tahrifa, konkretno, tahrif, znači iskrivljivanje, e, se dešava u šerijskim tekstovima. Ovaj konkretan bio, znači, znači umjesto riječi istela, on kažu istila. Znači, e, uzdigao, oni, oni, on su, oni su stavili riječ umjesto toga, istila, odnosno za gospodario. To što se tiče tahrifa. I zato kod Ahlusunna džema kažu, jel, e, kada, e, kada opisujemo Allaha Đelšanu, kaže, mi ga opisujemo onako kako Allah Đelšanu opisao sam sebe u Kur'anu i opisao, njega, opisao ga njegov poslanik sallallahu ve sellem u vjerodostojnom sunetu, kaže, min gairi tahrifin, bez tahrifa, bez mijenjanja šerijskih tekstova. Kaže, wala ta'tilin, to je ono sljedeće što nas interesuje. Kaže, wala tekjifin, wala temtilin, bez ove četiri stvari. Mi, znači, Allah je šano pisao, kao što što u Kur'anu i Sunnetu, u šarijanskim tekstovima, kaže, bez tahrifa i skrivljivanja, bez ta'tila, znači, e, potpunog, potpunog, e, e, potpunog mijenjanja svojstava Allah je šanu, tekjifa, vidjet što znači takyif i tamthil. Znači, ove četiri termina se navode onda kada se, kada se pojašnjava da, e, da se način, kako se opisuje Allah Želešanuhu, se kloni od ove četiri stvari u kojima su jel, pogriješile sekte koji su pogriješile od uh, e, Moatezila, Džehmija, Šarija, Maturidija i ostali. Jel. E, a što se tiče ostalo, znači ta Atila, ta Atil, on uglavnom se vraća na Moatekad, na uvjerenje, na Akidu. Termin, znači, ko dođe poslije ta Atil dok je tek jiv, tek jiv, znači spominjanje kakvoće osobine Allaha Đelšanu i temfil, odnosno upoređivanje Allahove osobine, uh, uh, određene osobine koja je spomenuta, upoređivanje uh, e, izjednešavanjem sa osobinama nekih njegovih stvorenja, ove stvari su uglavnom vraćaju na konkretne sifate. Dok ove dvije stvari, znači ta til, ta til se vraća na samu akidu, samo vjerenje, do se ta hrif vraća na šerijaske tekstove. Znači, e, sljedeći termin koji ovdje spomenuti, to je ta tatil. E, šta znači u stvari ta til? E, ta til znači negiranje, negiranje šarijeskih tekstova Kur'ana i Suneta, da ono što je spomenuto u ajetu i hadisu, da se, da se s tim što je spomenuto želi to reći. Da se želi to reći. Neko kaže, ne, ne, ne misli se to, kaže, nego se misli na nešto drugo. A u stvari ovaj ta'til, on se uglavnom vraća na džehmije, jer su džehmije zanegirali sve sifate i sva imena Allaho Đelšanu koje spomenuti u Kuranu i Sunnetu. I zato se Ahli Sunetu džavaju protekvirili. Od sekti koji su protekvirili od strane Ahli Sunetu džavaju, oko čega nima razilaženja, to su džehmije. Zašto? Zato što su oni negirali, napravili su taj takozvani ta'til, ta negirali potpuno ono što je došlo u Kuranu i Sunnetu, kako je opisan Allah Đelešanu i u Kuranu i Sunnetu da to što je opisan da kaže nije to cilj bio toga. Nešto drugo se time htjelo reći. Zašto? Naravno, on su došli jel, sa, sa sa filozofijom, o, sa novotarijom koju su uzeli od filozofa, od ilmu kelamista, a to je da kaže, jel, e, kaže Allah Đeršanu, kaže, e, lejse bimo, e, bimo hajiz, motahajiz, wala džismun, wala džauherun, wala se fi džiha, wala fi mekan, ono poznato što danas nalazimo kod maturidija šarija, kaže Allah Đeršanu, Kaže, lisi mu tehajiz, znači ne može se, kaže, s nečim, da, da, da, se, da se s nečim opiše, da, da, da, se, da bi ga mogli shvatiti, da bi ga mogli jel, slikovito zamisliti. Kaže, niti je džism, Allah šan ga nije tijelo nikako, džism znači tijelo, Allah šan nije tijelo, kaže. Kaže, vola džauha, kaže, niti je, nike, niti je neka materija, kaže, vola, kaže, niti je ti džiha, niti je u nekoj strani, da se može već gorije, dolije, iznad Arša je tamo vam, ne. Kad niti u Mekan, niti ima neko svoje mjesto. Naravno, ovo, ovo sve što su napisali, jel, kada bi nekog e, o, pitali, jel, denamo, e, denamo piši nešto što ne postoji, što ga nema. Pa to je ono, jel, što nema ni tijela, što nema ni mjesta, što nema ni jedno od strani, ni, ni tije materija, ni ništa, znači. Ono što nije ništa se može opisati svoje. A stvar to je bio ti, cilj džehmija. Cilj džehmija je bilo, ovo nisu moje riječi, ovo kažu učenjaci, učenjaci Ahlu Sunne Vajma, i zbog toga su protekvili džahmije, oni su zanegirali sve sifate i sva imena Allaha Đelešanu. I ono, zbog tog negiranja se ispalo je kod njih da je Allah ne uzbila ništa. Da, ovo što, e, da je ono što je nas stvorilo i kome mi robimo da to u stvari ništa, kojih nema, koji nije nigdje, nigdje gore, nigdje dole, nigdje tamo, nigdje vamo. Nisi biš pokazao da je na nebesima ni to. Znači, ono što, nečeg čega nema. Sve to kobajagi s ciljem da da očiste Allaha Đelešanuhu od mahana, nedostataka i tako dalje. Kobajagi, oni znaju bolje opisati Allaha Đelešanuhu nego što ga Allaha Đelešanuhu zna sam sebe da opiše u Kur'anu i njegovog poslanika sam da ga opiše u, u, u sunetu vjerodostojnom. Jel? To bi znači načilo ta tim. Znači potpuno negiranje šerijalskih testova Kur'ana i suneta koji govori o sifatima Allaha Đelešanuhu. I zato kaže Ahlu Sunnah Džemaa, kaže mi opisamo Allaha Đelešanuhu kaže bi, e, min gajri ta'til, bez ono kako su opisali džahnije. U ovu ulazi Mu'tezila. Mu'tezile su prihvatile imena Allaha Đelešanu, kako su došlo u Kur'an spomenuti, imena. 99 i više. Ali su svojstva odbacile. Svojstva Allaha Đelešanu ne prihvataju. Njihovo značaj koje spomenuto u Koranu su ne to kaže nije to, nije ciljano to što je rečeno, nije ciljano to s tim gdje su tu maturidije i, i ešarije, oni su između, stali na, na, na, na, na dva, znači između dva puta. Nisu ahli sunama ili džema, nisu potpuno džehmije motezile. Nek su uzeli jedno, jednog od drugog. E, od ahli sunama ili džema su uzeli sedam ili osam osobi, e, svojstava koje su prihvatili Laha Đelšanohu i, i sva imena su prihvatili, a ono ostalo su odbacili i, i tumače na svoj način kako tumače, ostala svojstva mimo sedam ili osam, kod e, 7 je kod Ešarija, osam kod Maturidija, ostala svojstva negiraju potput poput jel e, Muatezila i Džahmija. I zato u svojoj akidi imaju e, pomiješano ono što što od akide Džahmija i Muatezila. I zato i nisu ehli sunnela džemaja. E, što se tiče e, ovog termina tekijiv, tekijiv u stvari znači e, kejfije, znači davanje kakvoće i nečemu. Ono što šta to znači? da Allah Želšanu kada kaže za sebe kaže uh, da Adem, Adem Ali Islam slomio bima halaktu bi jedeje. Stvorio sam Allah Želšanu sa svoje dvije ruke. I došlo je u verodostom ili sunetu, jel, e, koje četiri stvari je Allah Želšanu stvorio uh, svojom rukom. E, znači, Allah Želšanu sebi potvrđuje da ima ruke. Kaže uh, ovo, bila tekif, znači, uh, mi, znači, od, od akide ehl sunna džemata kaže, Allah Žešanu ima ruke, je za sebe opisao se da ima ruke. I došlo je vredosno sunetu. Poslanik sam sam, koliko je hadisa da kaže? Voladi nefsu uh, Muhammedin bijedihi. Tako mi onog u čojoj ruci je Muhammedova duša. Naravno, ovi koji negiraju, negiraju. Na način kako negiraju, jel? Ali, znači, poslanik sam, mnoštvo hadisa počinje na ovakav način. Ono šta znači ovo bila e, tekid? Bez davanja kakvoće. Znači mi prihvatamo, kažemo, Allah Žešanu ima ruke. Znači sebe kaže ima ruke. Poslani se opisao da ima dvije ruke. Ali ne znamo kakvoću. Kun. Ne znamo kako izgledaju te dvije ruke. Ne znamo. Znaš, Allah Žešanu zabranjuje to. Kaže, vola tadribu lillahi l-emthal. Emthal. U suri Nahlu 74. Nemojte, nemojte Allahu Đelešanu davat primjer, da poređujte Allahu Đelešanu s nečim. Ili kaže u drugom ajetu, lejse ke mislihi šeion, e, ništa nije poput njega. Vahu vasamil vasir. A on je onaj koji sve čuje i sve vidi. Odnosno, ovo se vraća na ono poznat, jel? Kako Allah što kaže nama zabranje. Ola tako malo isi leke bihi in. Nemoj govoriti ono što nema znanja, jer mi nemamo znanje mi nemamo znanje o tome e, o kakvoći, kako izgleda Allah Žešan. Allah Žešan obavijestio, obavijestio određenim osobinama. Ali o kakvoči, kakva su te, e, kako izgleda Allah Žešanu, o tome nas nije obavijestio. I to ne znamo. Ali znamo šta je ruka. I znamo šta se misli pod rukom. A ne da kažemo, došlo je jed, došlo je ruka, nešto se zove ruka, ali ne znamo šta značimo. Ko što, e, ko što je određene šanima to Prihvatamo da je došlo u kranu sunetu jed, ali mi ne znamo šta to znači. Može znači bilo šta. To je smiješno, jel? Ali eto, oni tako to tumače, jel? I zato danas u nađe kažu, kada potvrđuju e, imena i svojstva, kažu bila tekiv. Znači, ono što je došlo u Kuranu sunetu, mi ne kažemo e, Allah Žešanu ima ruke takve i takve, ne znamo. Allah Žešanu ima, ništa mu ne liči, ništa mu ne liči, znači Allah Žešanu ima ruke onako kako njemu dolikuju. Ne liči stvorenjima i nije to stvorenje, jer Allah Žešanu to negira. Ali ima ruke. Također, e, bila temfil. Temfil znači u stvari upoređivanje, odnosno izjednča, izjednačavanje. Da se Allah Đelšanuhu, da se određene osobine koje Allah Đelšanuhu ima, da se one izjednače sa njegovim stvorenjima. Svejedno, znači, u, kom, u čitavom biću ili određenim svojstvima. To je zanegirano od Ehl Sunne I to je ono jel, što se spomine, jel, E, kada se govori znači ove četiri stvari kaže al znači ispravno pa da ako ide ali sunna džema je da Allah je šanu znači ima imena ima svojstva onako znači svojstva onakva atribute svojstva onaka kakvi me sam sebe opisao Kur'anu i kako ga opisao njegov poslanik sam sunnet kaže bila tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthilin znači bez e, bez tahrifa bez iskrivljivanja njegovih ajeta šerijskih tekstova E, bez e, e, ta atila, bez negiranja potpunog Allahovi imena i svojstava, bez te ekipa, bez toga da ta svojstva, da te atribute, da kažemo da, da imaju kakvoću takvu i takvu, i kad bez tanfila, bez upoređivanja Allaha Đelešanu u tim svojstvima sa njegovim stvorenjima. E, Pa ovim stvarima jel, posebno se mogu držati predavanje dersovi i to obično za kide vjerovatno e, čujete, slušate i možete pročitati knjigama, ali eto došlo u pitanju pa je otprilike ovo odgovor na ovo, na ovo pitanje. E, sljedeće pitanje je, e, kaže, koji je propis e, dizanja ruku i mama kada je na mimberu u toku hutbe? Znači, koji je propis dizanja ruku i mama kada je na mimberu u toku hutbe? Uh, ovdje imaju dvije situacije. Odgovor na ovo pitanje, znači imaju dvije situacije. Ako se misli na uh, propis izdanja imama, da imam uh, eh, digne ruke, u smislu obe ruke dvije kada on dovi, znači kada on dovi da digne obe ruke uh, na način kao što čovjek digne ruke, jel, kada dovi, kada uputi, uputi Allah Jošanu, znači kada dlanove jel, okrene prema nebesima, i kada dovi na takav način, ili da digne ruku, na način da digne jednu ruku, jedan prst. To je, to je jedna situacija. E, a druga, druga situacija je da digne, da digne obe ruke kao što se dovi, u slučaju kada se na hutbi e, uči dova za kišu. Ovo su dvije različite situacije. Što se tiče ovog prvog, da prilikom dovljenja imama, E, da dignu se ruke. Prije svega, e, e, da ona napominje, nije, nije preneseno u sunetu, da svaku hutbu treba na kraju hutbe da se, da se uči dova, tako nešto nije došlo. Ono vodi da neko navede hadisu kojim je došlo da na svaki hutbe na kraju hutbe treba učiti dove. samo dizanje ruku kao što se diže za, e, prilikom uh, upućivanja dove, uh, e, u toku uh, od strane ono koji drži od uh, strane hatiba, znači u toku držanja hudbe, uh, da digne ruke kao što se dovi, uh, takvo nešto nije prenešeno u vjerovodoslovnom sunetu i za takvo nešto nima dokaza. A naravno, ako bi to neko uradio, ako bi to neko uradio na hudbi, ne kaže se da time da, da ako bi to uradio nekada i tako povremeno, da time uradio novotariju nego kažemo da takvo nešto nema potvrde. Da tako nešto nema potvrde. Da se u toku, znači, dovljenja na kraju hudbe, kada se dupuće opća dova, da se dignu dvije ruke. Da tako nešto nema dokaza. Čak i za dovljenje, jel, da se upuće svaku hudbu dova, na kraju, na kraju hudbe nema dokaza, a kamo za dizanje ruku, jel. E, a, a što se tiče dizanja jednog prsta ili jedne ruke, u toku hudbe također nije mi poznato, jel, da, da ima da ima dokaza, osim, jel, ako bi se rekli hadisi, oni kada je poslanik nešto objašnjavao, pa, pa to, jel, pokazao prstom, upravo prstom, tako dalje. A, a da, se, da su toku hudbe, jel, da je to suneta da se digne jedna ruka, jedan prst, upućujući na, na teuhid i tako nešto, tako nešto nije podnato da ima, da ima, da je prešeno u hadisima. To je ovaj, ovaj prvi slučaj. Drugi slučaj, da se dignu ruke kao što se dovi e, prilikom učenja dove za kišu od suneta je znači prenašeno u vjerodostojnim hadisima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme hutbe dovio na kraju znači u toku hutbe na kraju hutbe e, dovio bi e, dovu za kišu uputio je Allah džashanu dovu da Allah džashanu spusti kišu da padne kiša naravno kada bila suša je i to je od suneta od suneta znači kada je suša e, da se u toku hutbe prouči dova da se uči dova za kišu I tada prenešeno, prenešeno u vjerodostojnom hadisu od poslanika sallallahu alaihi sallam u Buhari, da je poslanik sallallahu alaihi kada je učio dovu za kišu, da bi digao ruke, kao što se dignu ruke, dije obe ruke, dva dlana prema nebesima, jel? pa bi dovio. A u hadisu, istom hadisu kod Buhari je prenešeno, da su ashabi, znači oni koji su sjedili dole, slušali hudbu, Također, prilikom znači, učenja ove dove za kišu na, za vrijeme hudbe, oni bi digli dvije ruke i doveli bi, ponavljala bi za njim amin, amin, amin. Znači, to je ono što je došlo u vjerodostojnom sunetu u hadisu Buharije. A ovo prije toga što sam spomenuo, znači, tako nešto ne postoji dokaz. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje, kaže, Esselamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. E, kaže, koliko je ono malo mokrače koje izađe poslije obavljanja nužde koje se pod navodnicima tolerira. Odnosno, e, ovo pitanje glasi, znači, e, šta je to e, mali dio nečistoće koji, koji se u, u islamu toleriše, odnosno, da li se uopće u islamu e, e, mala količina nečistoće, da li se toleriši? Kad kažemo nečistoće, e, naravno ovdje prvenstveno mislimo, e, prvenstveno mislimo e, kad govorimo nečistoće, recimo o mokrači, izmetu, ili tome slično, jel, od onog što, što je ispravno da je nečistoća. Naravno, u ovom slučaju mi e, e najlaši e, konkretno govorite, recimo o mokrači, ili izmetu da li postoji određeni, određeni znači, e, nečistoća, e, e, određeni dio nečistoće koji se toleriši, koji, koji, koji se, jel, koji ne mora čovjek voditi e, toliko predsjedno računa da da mora otkloniti tu nečistoću. Znači, e, po ovom pitanju, e, odgovor na ovo pitanje bio jel, da, e, da islamski pravnici učenjaci imaju podijeljeno mišljenje na otprilike neka tri stava, oko toga koliko je to e, e, mala količina čistoće koja se, koleri, to, koja se toleriše u šarijatu, odnosno da li se ona uopšte toleriše. E, pa tako, je, e, prvi stav učenjaka je da nema razlike između male količine i velike količine nečistoće, odnosno da je jedno i drugo haram. Da se, ne da se, da se mala nečistoća ne toleriše apsolutno. Znači da je, da je obaveza vađe otkloniti svu nečistoću, sve ono što se vidi da je nečistoća, da je obavezno otkloniti. E, drugi stav učenjaka, e, drugi stav učenjaka, znači ovaj prvi stav e, na tom stavu je e, šafija, imam šafija. E, drugi stav učenjaka i šafijski mezem, naravno. E, da je znači ovo je drugi stav učenjaka, znači da je mala količina nečistoći ono što se oprašta, ono što se toleriše. E, taj mali dio nečistoći, oni kažu, e, različito oko toga, normalno, koliko je, e, koliko je ta, e, koliki je taj e, mali dio nečistoći koji se toleriše. Pa neki dio učenjaka kažu, jel, e, poput, poput Ebu Hanife, Rahimahullah, kažu da je to u stvari eh, na, eh, u, u visini, kaže, dirhama bagli, tako zvani, dirham bagli. Dirham normalni uh, eh, novca, nokruli novac, gvozdani novac. Dirham, znači srebrnik, srebrni novac. Uh, zove se uh, dirham bagli, sad se učenjaci, kad se vratimo na hilja, šta oni misli pod ovo bagli, šta misli pod tim dirham bagli, u stvari misli, jel, uh, na mazgu, jel, mazga koja ima svoju, jel, e, svoju kopitu, jel, pa na dno te kopite ima jedan, jedan, onaj, e, jedan okrugli dio i e, veličine tog okruglog dijela i nazvali su ga taj dirhem, srebrni novac, su nazvali po tim da zove bagli, što je, što je veličine tog, što je većine, jel, veličine tog okruglog dijela na dnu papka, jel, mazge. Jel, bagli znači mazga, jel. A, Dio učenjaka kaže, ne, ne misli se na to dirhem bagli, nego misli se u stvari e, na neke druge opise spovedi, po nju navedu na jedno mjesto koje zove tako i tako dalje. <clears throat> Što vam se zanima, uglavnom, ono otprilike što se može, ta, ta veličina, ta veličina, šta se pod, e, kolika je ta veličina koja se toleriše po Ebu Hanifi, e, taj mali dio nečistoće koji se toleriše, svijedno mokraće ili izmeta, kaže jel, da je to u stvari da je to u stvari vrh jagodice malog prsta. Naši vrh jagodice mali, uh, malog prsta, znači onaj okrugli dio, otprilike nešto manji od centimetra, znači ili dosta manji, možda pola centimetra, i zavući jel, uh, čijeg prsta, jel, nije isti prst od onog koji radi, jel, fizičke postoje kod, kod onog ko ne radi ništa. E, znači, e, znači mali prst mali prst, znači misli se ovdje kad govorimo o ljudima, znači na, na e, srednju veličini šake običnog čovjeka, znači mali prst, vrh jagodice od malog prsta, znači nešto manji od centimetra, taj kružić, znači da je to ono što se po Ebu Hanifi toleriše od nečistoće. E, što znači e, da kada bi neko jel, e, obavljao malu nuždu, veliku nuždu, e, nakon čišćenja ono što ostane, ono što ostane nakon čišćenja, da se to toleriše, ono, naravno, ostane obično ono što je teško i otkloniti, jel? E, da se toleriše ova veličina nečistoće. E, e, kako su došli učenjaci do tog da uopšte do ovog stava, da li treba biti nešto što treba da se toleriše od nečistoće? Došli su na osnovu toga e, što je došlo vjerodostavnim hadisma, jel, da je propisano jel, e, da se E, prilikom obolja, e, prilikom čišćenja e, od mali i velike nužde, da je propisano jel, da se očisti sa tri kamenčića najmanje. Odnosno, može sa jednim kamenčićem sa tri različita vrha jednog istog kamenča, kamena. A najispravno mišljenje sa najmanje tri kamenčića. A kamenčić je čvrst predmet, jel? Pa sa tim kamenčićem ili tri kamenčića, jel? Kada se čisti na polnom organu, kada se čisti podne kanal, kažu neminovno je da nešto od nečistoće ostane. E sad kaže, e, jer naravno sa čvrstim predmetom kada se čisti, jel obično, <clears throat> obično se desi da nešto od nečistoće ostane. Na otvorima je dva prirodna otvora, jel? Polni, organ, polni organi i dubura. Pa kaže, ako, ako je već nemino da nešto ostane, na osnovu toga jel, što se čisti čvrstim predmetom kamenom, Uh, e, ona se postao pitanje, znači, koja je to tolerancija što se može tolerisati? I tako da je došlo do ovog stava, jel, na čemu je Buhanife kaže, jel, da on kaže da je, da je, da je to ta veličina koja, koja se oprašta u stvari, e, e, koja se toleriše u stvari, znači vrh jagodice malog prsta. Dok unutar Hanefijskog mezeba, Muhammed ibn Hasan Šejbani je otišao malo dalje, jel, pa kaže, jel, e, čak kaže, četvrtina kaže, ako nečistoća ostane, kaže, koliko četvrtina, odjeće sauba, odjeće koju čovjek nosi, kaže, ako je ispod četvrtine, onda je to ono što se toleriše. Naravno, kod, oko ovoga, jel, ovo je stav, jel, e, daleko od onog ispravno, a ima način šta on po, misli po tim četvrtina, jel, da ne ulazimo sad to u detalje, jel. E, tre, o, znači, ovo su ta prva dva stava. Treći stav učenjaka je, kažu, da se kaže e, mala količina nečistoće koja se toleriše, u stvari e, ona se toleriše, ne toleriše ni u čemu od nečistoća osim u krvi. Po onim učenjacima, jel, po kojima je krv nečistoća, jel. Odnosno, e, govorili smo o tome da je e, po četiri mezeba, po većini učenjaka četiri mezeba, da je krv nečistoća, ljudska krv, da je nečista. I da je, e, znači, da, da je nečista treba je skonti od sa tijela, jel. Pa kaže, jel, ovaj treći stavi kaže, on e, mala količina, od krvi, da se ona toleriši, a da od svih ostalih neđasjeta, nečistoća, e, da se to ne toleriši. Oko pitanje, po pitanju, je kaže, e, krvi hajza, imaju dva rivajeta spomenuta, Uh, jedni kažu jel, da u to ulazi krv hajza, drugi kažu da ne ulazi. Uh, a A kažu u ostalim nečistoćama, u ostalim znači, e, nečistim stvarima, kaže, nema tolerancije, nego samo u krvi. Znači, malo prije sam spomenuo, jel, znači, kako su došli učenjaci do toga e, da dođu, znači, ova, o, ova, ova dva stava, drugo i treće, znači, drugo kod Hanefija, da uopšte se e, mali dio nečistoće toleriše, i treći stav da se toleriše kod krvi, a kod ostalih nečistoće ne toleriše. E, kako su došli do toga, na, na ovom stavu su jel, e, e, Hanabile, na ovom stavu, na, ovom stavu su Hanabile, e, dio činjaka od Malikija, na ovo treći stavu. kako, znači, malo prije spomenuli, kako su došli do toga da uopšte govori o toj temi, je toga, znači, što se čišćenje od velike ili male nužde vrši putem, jel, uzimanja kamenčića. Pa kažu, jel, a, ako, ako se radi sa kamenčićima, znači neminovno je da nešto ostane, da ostane nešto od nečistoće, pa su onda jel, došli kod toga da, da kažu koji je to dio nečistoće koji se toleriše, e, pa a, kako su došli uopšte, kako je Ebu Hanifa i učenjaci koji su, e, Ebu Hanifa, znači i učenjaci koji su uzeli njegov stav i slijedili u tome, došli na taj stav da to bude u stvari e, ta veličina, veličina dirhema, odnosno to je novčić, jel, srebrni novčić, e, u, u veličini, znači u veličini e, e, jagodice malog prsta, srednje ljudske ruke. Kako su došli jel, e, do toga? Kažu, jel, e, to su uzeli na, na osnovu, na osnovu, kaže, e, veličini dva otvora čovjeka. Koja dva otvora? Znači, polnog organa i dubure. Na osnovu tog otvora, znači, veličini je tog otvora, pogotovo dubure, jel, e, došli su da, da procijene, znači, da bi otprilike to bilo srednje, znači srednja ta veličina koja je moguće, znači, znači taj dio koji se ne može očistiti. Da on otprilike ne prelazi, znači, tu veličinu od, e, od e, znači, vrha jagodice, od malog prsta. Znači, sve ovo što je spomenuli, znači, zasnivaj na nečemu što je vezano za stvarnost, za određene šarijatske dokaze, jel? E, dok dio učenjaka, znači po pitanju ovo, kako, kako je došlo do tog da Muhammed ibn Hasan Šejbani da dođe sa stavom da kaže četvrtina odjeće, jel, ako je, ako je manje od četvrtine odjeće, jel, e, e, na, na, ostalo znači to će na, na manje od četvrtine odjeće da je dozvoljeno to, toleriše se, a da ako je više od četvrtine odjeće da se ne toleriše, jel, da to, e, da to unutar nefijsko mezivo tumači na drugačiji način. Pa kaže, jel, da su stvari, da se u stvari neđasa, neđasa, znači neće se stvari dijeli na dvije vrste na onu mugalleda i mukafefa, znači ona nečista stvar to je, koja je totalno, jel, e, koja, koja je nečista, poput izmeta, mokrače i tome slično. A kaže, ima ona muhafefa, a to, je, kaže, misli se, jel, misli se u stvari na, na gnoj, na sukrvicu, na, na, na izmet od, od, od, od životinja čije se, mes, e, čije se meso jede i tome slično. Hele, mi se da nulazimo u detalje tome. Uglavnom, uh, Eh, na kraju se potrebno pitanje, dobro, šta je ispravan stav od ovog svega što smo, uh, što smo navjeli. E, eh, naravno, e, osnova je da, da čovjek je prilikom čišćenja od velike ili male nužde i, i po onome koje uzme da je, da je krv nečista. Osnova je da se, da se e, čitav, da se sva, svo ono či, nečisto mjesto, da, da se otloni, otloni znači, ajnu neđase, da se, znači ta nečistoća, ko, znači lično ta, ta tvar nečista da se ona otloni. To je osnova. E, da se znači, da čovjek potrudi da to otloni. A ako nešto ostane, ako nešto ostane, da je to ono što se što što potpada pod ovo na čemu su e, pogotovo Hanefije i drugi učinjaci, e, što je mafun anhu, što se oprašta, što se to toleriše. Znači, nakon, nakon toga što se ulo, uloži maksimalan trud da se, da se očisti, očisti mjesto gdje je neđaset, pogotovo jel, nakon obavljanja velike i nužde, a ono što ostane, znači nakon, e, pre, e, na, znači, nakon toga što, čo, što čovjek e, uloži truda da, da očisti to mjesto, pa ako nešto ostane, da je to ono što se smatra mafum anvu, a da nema da nemam nekog šerijaskog dokaza koji ukazuje koji kaže direktno koja je to stvari veličina uh, tog uh, neđaseta koji se toleriše jel' mada ovo što je spomenuto od Ebu Hanife, jel, i takako ima smisla, ima snage, jel, e, gdje on to mjerio na osnovu, jel, na, na osnovu samog otvora dubure, jel, da bi to otprilike neka taj veličina koja mogla ostati e, zaprljana, koju je teško jel, očistiti. Jel. E, mada, jel, to se više e, vraća na, na, na, na, na, na, razum, na razumski dokaz nego na šerijatski. Jel, u šerijatku nešto tako nije precizno pojašnjeno, a, ali, ali ima osnovu jel, da određeni dio E, od neđaseta je teško otloniti da uvijek nešto ostane e, po, pored koliko, koliko, e, koliko god se čovjek trudio, jel, uvijek nešto ostane, jel, a da to u stvari ostane, da je to ono što se smata uh, mafuma, ono što se oprašta, što se tolerče, i, i da je to u stvari najbliže, da, uvijek, znači, da postoji znači, uh, da, ta mala količina neđaseta koja se toleriše u šerijetu. Nasno toga su islamski pravnici, i uh, to je kao mnogi privačeno, postoje, jel, uh, E, e, fisko pravilo koje se zove el jesiru mugtetar. Uh, e, jesir, znači nešto što je malo, ono je ono što se oprašta. A to se prvenstveno vraća na neđaset i čak i u mnogim drugim stvarima, ne samo na neđaset. Allah zna najbolje, znači ovo je, ovo je najbliži ovo je najbliži stav po pitanju njega, znači da čovjek treba uložiti truda, e, e, onako kako pojašno došlo švijetu, kako se čovjek, e, kako se čisti nečistoća e, s vjedno čvrstim predmetom ili vodom, pa ono nakon toga ako ostane nešto, da je to ono što je mafumu namhu, ono što se oprašta. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje kaže, e, e kakav je, kaj je propis za bradu, kaže, da li je sunet mala brada i da li imamo grijeh ako ne imamo bradu? Odgovor na ovo pitanje, e, vjerujem da je, e, da je da je ova tema kod nas e, i tekako istrpljena, da o njoj se puno govorilo i da da možda više može nema smisla o tome govoriti jel ali eto jel e, vjerovatno ima ljudi koji na kojima nije jasno ili koji moga, možda nisu negdje našli e, mogli da pročitaju što se tiče brade jel e, ovo zadnji kaže ako ne imamo bradu da li je grije nema sumnje da je grije da je grije onome ko brije bradu ko nema ne nema bradu nije narasta nego ko brije bradu da od muškaraca normalno da mu je haram na čemu su četiri mezeba odnosno e, e, Ibn Taymir prenosi da nema razilaženja među učenjacima da je haram brijanje brade. E, znači, nema razilaženja među učenjacima da je brijanje brade haram. Na tomu su e, sve četiri mezeba i učenjaci sve četiri mezeba. Nego je razilaženje oko toga e, da li je dozvoljeno uzimanje od brade. Znači, kada brada dovoljno naraste, da li je i koliko, je, e, koliko treba pustiti bradu i da li je dozvoljeno znači, kratiti bradu, potkačivati. Naravno, ovdje govorimo o bradne, govorimo o brkovama, jel sunete brkove kratiti, jel? E, na, što se tiče e, potkraćivanja brade, znači grijeh je e, e, brijati bradu, a što se tiče kraćenja brade, e, otprilike po tom pitanju ima, e, e, kada se saberu stave od učenjaka, otprilike nekih pet mišljenja učenjaka. E, prvi, e, prvi stav učenjaka je da je sunet, na čemu su hanefije, većina učenjaka hanefijskog mezima, da je sunnet da se e, krati brada na kabdu. Kabd je šaka, znači kada se brada koja naraste, uhvati naravno kod onih koji naraste brada, jel? E, ako, e, kada se uhvati, znači brada, kada se sva sakupi u šaku, i ono što prijeđe dole, znači šaku, znači do, e, da se uhvati, znači brada, e, i ono što prijeđe dole ispod šake, da je dozvoljeno, odnosno da je sunet, po hanetijama je to sunet, da se to ocijeće. E, Naravno to dokazuje jel, sa praksom, sa praksom Abdullah ibn Omara hadis koji je prenešen eh, Mutefak alihi Buhari i Muslimu, a i od drugih ashaba koji su, koji su kratili bradu što pređe preko kabda, što pređe preko šake. Znači. E, to je prvi stav od Hanefija. E, drugi stav učenjaka je kažu da e, e, to je stav Šafija, a to je kažu da da je sunet prilikom oboljanja hađa i umre da se skrati brada što priđe preko kabda. A mimo, e, mimo hađa i umre, jedni kažu da, da je haram uzimati od brade, drugi kažu da je mekruh uzimati ono što priđe od, uopšte uzimanje od brade. E, naravno i oni se vraćaju na, na hadis Abdullah ibn Omera u kojem je došlo da Abdullah ibn Omer kada bi obavljao iza Atamera ili hađe, kada bi obavljao hađi ili umru, on bi znači, ono što priđe od brade, on bi to krati. Što priđe od kabda, znači ispod, ispod šaki od brade kad uzme bradu, na što priđe dol ispod šaki, da bi to kratio. Naravno, Abdullah ibn Omer bio poznat, radila Hanuma, bio poznat po, po slijeđenju poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E, također, ne samo Abdullah ibn Omer, prenosno su drugi ashaba da su kratili bradu. E, četvrti e, ili treći stav, jel, ne znam nijakoj poredio, ono, na ono čemu su malikije koji smatraju, jel, e, da je da, da je dozvoljeno kraćenje bradi s tim e, da se E, tim da kod njih da je dozvoljeno, e, kod, kod Malikija se prenosi, da je dozvoljeno kratiti bradu i ispod kabda, znači ispod šake, s tim da ne bude podjednako potkraćena sa svih strana. Znači, da ne bude podjednako sa svih strana. Nego, nego znači, može da, da znači, bude veća, da bude bujna, ali smije čak i ispod šake da se skrati. To se, e, to se pripisuje Malikijskom mezebu. E, sljedeći, sljedeći mezeb stavi Hanabila, koji kažu, jel, E, kod Hanabila je, kažu, dozvoljeno, e, dozvoljeno skratiti ono što priđe preko šake, e, i kažu, a i nema smetnje da se pusti. Jedno i drugo je ispravno, da se, da se uopće ne uzima ništa od brade, a i kažu dozvoljeno što priđe preko, preko kabda, preko šake da se uzme. I peti stav, peti stav je stav nekih učenjaka koji kažu da je haram uopšte išta uzimati od brade. Ovaj stav se prenosi od starih učenjaka, e, e, imamo Neveviju od e, e, e, Šafijskog šafijsk, e, mezeba, također ovaj stav je izredao Šelkani, a od savremenih učenjaka, od poznat učenjaka koji je zastupao, ovaj stav je bio Bin Baz Rahmeullah. Znači, e, prilike njih trojica, jel, od poznati učenjaka, su bili na tom stavu da je haram uzimati bilo što od radi. E, na kraju je postavlja pitanje šta je ispravno svega ovog po pitanju uzimanja brade, ispravno je inšala ono ono na čemu su jel, uh, otprilike sve četiri mezeba, odnosno da je uz, dozvoljeno uzimati od brade, ali da je najbliže da je dozvoljeno uzimati ono što pređe preko, preko šake. Da je dozvoljeno uzimati ono što pređe preko šake, jer na to upućuje najviše hadisa, uh, odnosno to je bila uh, praksa od ashaba, prije svega Abdullah ibn Omara za hadijsko smetko koji je mutefak alihi i buhari i muslimu. također prenosi se od Ebu Hureyri da je kratio što mu pređe preko šake, od Džabira radi Allahu anhu, od Alije radi Allahu anhu, s tim da je u, od, uh, rivajet od Alije radi Allahu anhu, ima slabosti. I od Abdullah ibn Abbas se prenosi riječi njegove da je rekao, jel, uh, da se krati ono što prijeđe preko, preko šake, Da, da je to od suneta, treba da se krati i tako dalje. Uglavnom, znači, uh, ono šta, šta je ovdje jak dokaz, jak je dokaz, to praksa ashaba, jel. Nakon ashaba dolazi velika skupina tabiina, koji, kojima, po kojima je kraćenje brade bilo jel, sasvim prihvatljiva stvar, normalna i nije, ne znam da je prenašeno nekog od njih da je, kažu da je haram bilo kad brad. Odnosno, e, kada idemo ovim redom, jel, e, dođemo do toga da je u stvari ono što je bilo, znači ono bio selef ovog umeta, začina e, selefa ovog umeta je bila na tome, nije poznat neko od njih da, da, da je rekao da je haram uzimati od brade, bilo šta uzimati od brade, nego sam različiti šta se smije uzmati od brade, da, da, da sedat bio na tome da je bilo dozvoljeno uzmati od brade. E, najbliže sunet tu je stvari da, da bradu treba puštati da bude bujna, da bude bujna, a ako pređe preko šake da nema smetnje da se ona uzme i da se uređuje, jel? E, što pređe preko šake. Jel? E, šta je dokaz da treba biti bujna? E, to je e, hadis e, koji je mu tefak alihi, on je došao u raznim rivajatima, u jednom rivajatu je došao, kaže, e, Eh, vafiru lihakom, vafiru, znači, pu, vafiru znači teufir, pustiti nešto da bude bujno. Pustite vaše brade da budu bujne. Tako je došlo u hadisu. Znači, vafiru lihakom, pustite brade da budu bujne. A ovo što je došlo od, od ashaba da su kratili, znači to vam pokazuje u praksi, Znači, oni su najbolje razumijeli, oni su, oni su znači, živjeli poslanika, sam selem, oni su bili sa njim, da su oni razumijeli da je, da je haram bilo šta uzeti od radi, jel, bilo bi to prenešeno nekog od njih, ili bi neko od njih negirao Abdullah ibn Omeru i rekao to što radi što je haram, to nije ispravno, ispravno ne smiješ divati od brade. Jer danas oni koji dokazuju da haram bilo šta uzmati od brade, kažu, jel, kažu, to što je prenešeno Abdullah ibn Omeru, oni smatraju ovi otali preda otale sahaba da su slabe, što nije tačno, a kaže Abdullah ibn Omeru što je došlo mu tefek alihi, kaže, to je njegov ičtihad. A kaže, kada nam dođe hadis i čtihad ashaba, mi ostavljamo, kaže, i čtihad ashaba, uzimam hadis. Koji vam je to hadis da je zabranjen uzimati od brade? Pa kaže, hadis koji je došlo, puštajte brade. U arabskoj jeziku kaže nešto, puštajte brade, ili puste brade da budu uvijek, ne znači ne smiješ uzeti od brade, jel? Sa, sa strane jezičke strane, a u stvari u praksu sam pokazala shabi da je dozvoljeno tuzno bradi. Tako da ne duljimo kove teme, otprilike to je to eh, što se ima reći eh, vezano za bradu. Jel? Eh, uh, osmo pitanje, zadnje pitanje, kaže, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh, kaže, šta se uh, eh, podrazumije, podrazumijeva u abdestu da se opere lice, da li u to spada ko je pustio veliku bradu, mora cijelu bradu, mora, mora oprati cijelu bradu ili samo do vrha lica brade. Do, do vrha lica brade. E, odgovor na pitanje je e, da se pod licem podrazumijeva ono što je od uha do uha i one ono što je dole jel ulazi znači ulazi e, brada znači pod licem ulazi znači brada gore do, do vrha čela do vrha čela znači onda gdje bi gdje bi, e, gdje bi trebao biti početak, e, početak kose, naravno oni ljudi koji su čelavi, jel, ne znači da moraju oprati u glavu, jel, kada se nije, nego onda gdje počinje, gdje počinje, jel, gdje bi trebalo da izraste kosa. Za oni koji nemaju kosa, oni koji imaju znati gdje uče, znači do, do početka gdje raste kosa. Znači od uha do uha, od gdje poče, gdje na vrhu čela gdje raste kosa i dole do podbradak. Ispod, znači do podbradak, znači ne ulazi vrat, u to ne ulazi vrat. A što se tiče, e, što se tiče kada se umiva, jel, da li treba, da li treba e, oprati čitavu bradu, e, ispravan je stav, i ono što je došlo u hadisu u kojem jel, ima određene slabosti, uglavnom ispravno da je hadis privativ i, i da, da, da po njemu radi učenjaci, a to je da je od suneta, da je od suneta kada se pere lice, da se prođe mokrom rukom kroz bradu, naravno oni koji imaju, jel, koji imaju e, bujniju i veću bradu, oni koji nemaju veliku bradu, svakako vodava preuđe, jel. oni koji imaju veću bradu, da prođu prstima kroz bradu, jel. da osuneta da prođu, da, da pokvase bradu, ne da je mora kroz pokvati, nego da prođu mokrom rukom kroz bradu. A u stvari, jel, da je dovoljno da se, da se znači, umije ovaj dio koji spomenuo od uha do uha, od čela, i dole, znači, da se pokvati onaj vanjski dio brade što dolazi, znači to dolazi ispod usta, znači da se poklaci samo tu kako silazi voda. Ali osuneta je da se prođe prstima kroz bradu. I da to otprilike to a, e, s tim a, e, e, znači s ovim smo završili sa zadnjim pitanjem večeras. Ja molim Allah Đešanu da, da nam ovo naše druženje, druženje u Kabuli, da bude inšala dokaz za nas, a ne protiv nas na sunnjem danu, da nam poveća znanje, otloni džahl, da nas učini svojim iskrenim robovima, I molim Allaha Đelšanu da pomogne našoj braći e, u Siriji, da otkloni od njih zulm, e, da, im, da ih obraduje jel, e, e radosnim e, danom kada će osvanuti jel, slobodni, bez straha i bez terora. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.